txima jatzeko horre gontxela ebai jeneko uh, haute uh, hautetxiak eta eta eta eragile zumaite bai. Beaz, bilan bat ikiten diag uh, atzoko manifaz. Txima dena da uh, Bretainak lagunak gindien lana uh, Bretainan eta uh, sustut jenen txi hoiekin eta haien sustengia atzamaiteko. Uh, sustengu hanis lortu Frantzia ebai bi deputatu uh, e, bat alo eta bestia uh, morbian eko ez paniz trumpatzen molaka. Juntia behaz dela bizpahiu egun uh, Lorentza ikuster, Eta uh, behek elkitzin, eh, egeski ondorioz batu dizie, uh, Lorentzaen egoera euh, be uh, kaskarra zela, eh, Eta uh, ezin jola preso eta jola kontratamendu batekin. Eta, eta azpimarratu nahi eh, ez, mobilizazioak ez dira hortan eh, finitzen, eta astele genetik goiti ez, beste hitzordu sumaituk hainen uh, eh, izan entela, eta lehena, uh, ahatsaldeko osiak eta erdietan, angelun, uh, herriko etxain aldetik, hoi segir, Lorentzak bedozieran bat manifestazione zuma eta erraiten dienak ezin dila segitu hola presondegian eta ez kanpun egon behar dela untsa segituk izaiteko. Uh, aldetik, momentu zugun keinia da uh, abentin, eh, euh, Lorentzen askatasuna uh, libratzia uh, izan baita, baina parketak apel egin zizun, eta ez parketa ez ahotsa dela erraiten Onkale hor, uh, keinu bat zale, ez, jakusten din uh, gobernamendien uh, uh, SS Kortasunak, angonek. eba, ez, komunikatudik, ez, Lorentza engaia, basakera baina nusten zela ez, uh, epaileak haien haitia egitia. Donk, uh, ikusiko guai eh, baita jabakia, eh, euh, hogeita bostan, eta ikusiko ze jabakitzen zi.